auscultu cae ripetu. Porzio tridec du. Ni festas la tagon de Sancta Silvestro. Iar fine, decembre, la tridec unuan. La esperantistoi celebras iar finon en plurai eventoi dum tuta semaino. Iar fine signifas che sequas noviaro. Si sendis al ili noviara in salutoin. Mes nocte la homoi for la monon. Per artai fairajoi, cun fumo, cae bruo. La hundoi cae catoi suferas teruron. La pirotecnico damagias medion plenigas de nove la danzo salonoi. Danzantoi movigas sur glata pargetto. Cebaloi, cae multai aliai eventoi, la homoi tre giuas la gaian sezonon. Shaum vino bon gustas, gi levas humoron. Bracumoi cae kisoi facile ocasas dum nocte ocasas agrablai aferoi. Musico tre gravas por havi plesuron. Yes, vere, la noctoi nun estas excitae. Vendrede vespere, sabate dum nocte. Virinoi cae viroi, leggere ebriai, travivas la gioion de amaventuroi sed ofte matene la capo doloras. Novaj agenteioi rapportas rapide, pri gravae eventoi, mal cae bonae. Ni devas attenti pri multae dangeroi, cae tiri concludoin el spertoi mal En malsanuleioi, scherzado de claunoi, accelas sanigion post tempo malonga. La lacto succero nomigas lactoso. Gi povas provoci digestain problemoin. Si diris adiau al sia fiancio, cae tiel forlassis longiaran partneron li estis malgaia, sed trovis consolon, ce iuna virino suffice alloga. Si estas tre charma, cae ridas volonte. Si cantas en horo, cae ludas teatron. Si estas sportema, cae raidas cevalon. Li estas felicia, con tiu virino. En cruz vort enigmo, ni devas el trovi, aliaen es primoin cun sama signifo. Gi estas defio cae donas plesuron. Mi solvas enigmoin el mia gazeto. Gi sercias es primoin el mia heimlando, sed ancau fremdlingvain exemple en Franza. Danubo trafluas la nordan Austrion. Laulonge de gi estas belai peisagioi. Ni povas per shipo atingi Vienon. Exemple de Linz, nia landa cef urbo. Voyaggio tre dauras, sed estas agrabla la blua Danubo do estas juvelo. Dum vintrai promenoi tre gravas por sano. Necessas profiti la sun radiadon. Plei forte la suno radias tagmese. Do iam pli poste plei bonas promeni precipe montetoi tre taugas portio. Ciar tie varmigas aero plei forte. Vi povas enspiri la claran aerom, Frescigas animo cae corpo sam tempe. La preter passantoi affable salutas. La bona humoro radias el ili dum sun brila tago ni estas felicei. Ni povas recerpi la viv energion. Jen tiel finigas, citiu porzio.